بوك تو سبسي أربع عسرة أربع عسرة سي צבעים צבעים หิมะสีขาว השלג לבן השלג לבן พระอาทิตย์สีเหลือง השמש צהובה השמש צהובה ส้มสีส้ม התפוז כתום התפוז כתום เชอรี่สีแดง הדובדבן אדום. הדובדבן אדום. פא. השמיים כחולים. השמיים כחולים. קיאו. הדשא ירוק. הדשא ירוק. ดินสีน้ำตาล ฮาอัดมะฮุมะฮาอัดมะฮุมะเมฆสีเทา เฮอันนันอัฟฟอร์เฮอันนันอัฟฟอร์ยางรถสีดำ ฮัตสมิกิมชฮริม ฮัตสมิกิมชฮริม หิมะมีสีอะไร สีขาวเบอิเซเซวาฮาเชเลกลาวันเบอิเซเซวาฮาเชเลกลาวันพระอาทิตย์มีสีอะไร สีเหลืองเบอิเซเซวาฮาเชเมชซาฮอ באיזה צבע השמש? צהוב. ส้มมีสีอะไรสีส้ม באיזה צבע התפוז? כתום. באיזה צבע התפוז? כתום. เชอรี่มีสีอะไร สีแดง באיזה צבע הדובדבן? אדום. באיזה צבע הדובדבן? אדום. סי สีฟ้า באיזה צבע השמיים? כחול. באיזה צבע השמיים? כחול. หญ้ามีสีอะไร สีเขียวเบย์เซเซวาฮัดเดชเยาโรกเบย์เซเซวาฮัดเดชเยาโรกดินมีสีอะไร สีน้ำตาลเบย์เซเซวาฮัดดมมาหุม באיזה צבע האדמה? חום. เมฆมีสีอะไรสีเทา באיזה צבע הענן? אפור. באיזה צבע הענן? אפור. ยางรถมีสีอะไรสีดำ באיזה צבע הצמיגים? שחור. באיזה צבע הצמיגים? שחור.